السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وهيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد يا كمحيد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwatakia radhi masahaba wake endelea na darasa yetu tukiwa katika usiku huu wa mwezi ishirini na mbili mwezi wa safar katika mwaka huu 1447 Hijiria ni mwendelezo wa risala yetu risala ya Sheikh Al-Alamat Ibn Baz rahimahullahu ta'ala risala ad-da'watu ila Allah wa akhlaqud du'at katika darasa yetu ya jana tuliweza kuzungumza au kuanza kuzungumza bayanu hukum da'watu ila Allah azza wa jalla wa bayan fadliha kubainisha hukum ya kulingania kwa Allah na kubainisha fadla zake na hukum ya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukataja katika yale tuliyozungumza tukataja kwamba dawa hii ya kulingania watu katika dini ya Allah inayo sampuli kuna wakati dawa hii inakuwa ni faradhu ain na kuna wakati inakuwa ni faradhu kifaya na vile vile kuna wakati inakuwa ni sunna muakkada kutegemeana na sehemu na mahali alipo huyo mlinganiaji na haja ya watu katika sehemu hiyo. huyo jana katika kuzungumza hili tukataja minal adilla katika dalili ambazo zinaonyesha ala anna da'wata faradhu kifaya kwamba asili ya dawa jambo hili katika dalili linaonyesha kwamba dawa ni faradhu kifaya kisimama watu au wanayetosheleza sakata al-ithm 'anil baqin kwamba wakisimama watu kadhaa ambao wanatosheleza basi inakuwa ni faradhu kifaya 'anil baqin waendelea rahimahullahu ta'ala anasema pamoja na hayo anasema wa mimma ihtajja bihi ala annaha faradhu kifaya qawluhu jalla wa ala waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair na lipatikane kundi katika ninyi ambalo kundi hilo mnalingania katika kheri na kheri kuwaita watu kwa Allah kulingania tauhidi kama qulna ams kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika maneno yake kitabu chake cha risala ya thalatha al-usul wa dillatuha alipotaja hakuna kheri isipokuwa ameionyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma wake na kheri alionyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam at-tauhid ni tauhid na hakuna shari isipokuwa ameihadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na shari ambayo ameihadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ashiriku huyo jambo la kuwaita watu walingania katika tauhid wamjue Allah na mpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala wapatikane watu ambao watafanya kazi hiyo na katika kueleza ili vile vile ni kheri ambayo jambo la kuanza kuwalingania watu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dawa yake kipindi kirefu akiwa maka kilingania kheri hii ya tauhidi vile vile alipomtuma Muadh kwenda Yaman akamwambia vile vile unaenda kwa watu ni watu wa kitabu jambo la kwanza ambalo utawalingania wao aiwahidullah at-tauhid kwa hiyo walitakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi kundi ambalo lalingania khiri likilingania tauhidi قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وجماعة عند هذه الآية ما معناه ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم أنا سيما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى kwamba lipatikane na wengine katika ahlul ilm wal jamaa inda hadhihi alaya katika aya hii katika maana zake asema walitakun minkum na liwe katika ninyi kwa maana lipatikane katika ninyi kundi ambalo litasimama kwayo katika jambo hili aladhim tad'u ila Allah kundi ambalo lalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala watantashir watanshaf dinahu na vile vile kundi hilo likieneza dini yake Allah subhanahu wa ta'ala watuballigh amruhu subhan amrahu subhanahu wa ta'ala na kufikisha jambo lake amri yake Allah subhanahu wa ta'ala ومعلوم أيضا أن رسول رسول علي أن رسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله نا إنا وفهمه كبليفيلة يا قام بمتم صلى الله عليه وسلم عمل غنيا ويتواتك الله سبحانه وتعالى هي اليوكازي waliokuwa nayo mitume na kiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama nilivyotaja mwanzo kwamba akachukua muda mwingi akilingania na ndiyo maana haifai wala haitakikani kuabdiwa yeyote katika manabii au katika watu wema kwa sababu sio kazi walioifanya wote walilingania abdiwe Allah subhanahu wa ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut ndio kazi waliokuwa nayo hakika tumetuma katika kila umma tumetuma rasula mtume kazi ambayo anaifanya kila mtume katika umma wake aniabudu Allah kwamba mabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na kuwakataza ibada ambazo za kitwahuti za kumshirikisha Allah na kwenda kinyume na yale ambayo anayataka au lengo la kuumbwa kwao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala waqama na kasimama mtume sallallahu alayhi wasallam biamri Allah fi makkah hasab taqatihi وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم na akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam kwa amri ya Allah katika mji wa maka kadiri alivyoweza alivyojitahidi na alivyoweza katika jambo hili akasimama kisha wakafuatia masahaba radhiyallahu anhum vile vile katika jambo hili na Allah awaridhie kasimama kadiri ya uwezo wao wakafanya da'wa na wakalingania kadiri alipowajalia Allah subhanahu wa ta'ala thumma lamma hajaru qamu bid-da'wati akthar wa abla ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته صل عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم kisha baada ya kuwa katika mji wa maka wakayafanya waliyafanya kwa maana katika kulingania kunako jambo la kupokeshwa na kuabudiwa Allah peke yake kisha walipohama kuelekea Madina kutoka maka kuelekea Madina baada ya hali ya maka kupatikana maudhi na kero na mambo mbalimbali ambayo yalijiri kipindi wakilingania na kufanya kazi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wakahama kuelekea katika mji wa Madina na wakasimama katika mji huo kwa kuwalingania watu wakafanya da'wa zaidi na wakafikisha na kueneza Uislamu katika miji mbalimbali baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliendelea na dawa hapo nyuma ndio maana zikapatikana futuhati nyingi baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam kipindi cha makhalifa nguvu ikasimamiwa dawa wakalingania yale aliyokuwa akiyalingania Mtume sallallahu alayhi wasallam wakafanya hivyo radhiyallahu ta'ala anhum waridwahum kullu ala qadri taqatihi wa ala qadri ilmihi fa inda qillati du'at sema yote hayo ambayo yalifanyika kila walichokifanya wakifanya juu ya uwezo yani kiasi walicho alichoweza aliyosimama katika jambo hilo na vile vile kwa kadiri elimu aliyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala hii ni kuonyesha sasa dawa yafanyika kila anayesimama katika dawa katika hali ya uchache katika kulingania na vile vile ayafanye yale waliyofanya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam fa'inda qallatul du'at قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كهالنا اليوم anasema wakati dawa hii ikiendelea au baada ya kuwa kuna uchache walinganiaji na mambo ya munkarati yakawa ni mengi zaidi na ukawa umezidi umetawala ujinga kahali tuliyokuwa nayo katika zama zetu au siku hizi hapo ndio naeleza takunu da'wa faradhu aini ala kulli wahidin bihasab taqatihi anataja rahimahullahu ta'ala kwamba ilipokuwa hali ndio hii walinganiaji wamekuwa ni wachache na vile vile mambo mabaya yamekithiri kwa sababu kuna mambo ambayo hayakuwepo katika zama za masahaba wala zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam bid'a zikawa zimenea na maasi yakatangazwa wazi wazi yakakithiri mpaka kafika kipindi kama kipindi hiki ambapo nasema shekhe kwamba walinganiaji wakawa ni wachache maduati ambao wakasimama sawasawa katika haki na mambo yamekuwa ni mengi munkarati shiriki bidaa maasi ya sampuli zote na wakati pakiwa hayo yameenea na ujinga ukawa ni mwingi kama siku hizi angalia anayazungumza Sheikh rahimahullahu ta'ala kipindi hicho kama siku hizi kwa maana siku alipokuwa yeye hai akieleza haya kwa maana mambo alienea na sasa hivi tunasema tukasema kwamba imekuwa zaidi ya kipindi kile alipokuwepo katika uhai wake wa hiyo nasema takunu da'wa faradhu aini ala kulli wahid bihasad taqatihi inakuwa da'wa ni faradhu aini kwa kila moja kadiri anavyoweza kadiri alivyomjalia Allah subhanahu wa ta'ala katika kufahamu masala au kufahamu kile anachokikataza au hicho anachokiamrisha na kile kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia katika elimu hasa atakapokuwa sehemu hakuna walinganiaji yeye ndiye anaonekana na nafuu katika sehemu hiyo au wapo wakaacha jambo hilo kwa jambo hili anataja rahimahullahu ta'ala inakuwa ni faradhu aini kwa kila mmoja wa idha kana fi mahal mahdud ka qaryat wa madinati wa nahwi dhalik wa wujida fiha man tawalla hadha al-amri وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة لأنه قد أقيمت الحجة أو قيمة الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه وانبا ikiwa hali sehema hali maalum mfano kati ya kijiji mahadudi mipaka kwa maana kuna kijiji na kijiji huko kuna kijiji au mji mfano haya au nchi eh, au jimbo sehemu fulani sehemu katika mazingira liko sehemu hiyo wakapatikana kwayo au akapatikana ambaye anasimamia hilo jambo la da'wa walingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kasimama kwa hayo kufikisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inatosha basi kwa wale ambayo tabakia wasara tabligh tabligh fi haqqi ghairihi sunna inakuwa jambo la kufikisha sasa kwa wengine ni sunna kwa sababu tayari imeshasimamishwa hujja juu ya wengine na kutekelezwa amri ya Allah kwa kupitia asiyekuwa yeye kama wanapatikana watu katika mji katika kijiji wapo wasimamia jambo hili na kuliendesha jambo hili basi kwa wengine inakuwa ni faradhu kifaya lakini kama hawatopatikana hali tarudi vile vile kama nilivyosema kwamba ni faradhu aini kwa yule au kwa wale ambao wapo na kusimamia jambo hilo kwa maelezo haya Sheikh rahimahullahu ta'ala yanaonyesha kwamba jambo la da'wa hali yake moja kwa moja ni jambo ambalo kila moja kwa nafasi yake na kwa kile alichokuwa nacho anatakiwa fanya da'wa kwa sababu hajasema moja kwa moja kwamba akipatikana ambao wanatosha na kufikisha dawa ya Allah basi wengine wataachwa na mambo yao la inabakia dawa kwa haki ya wengine ni sunna tena sunnatu muakkada walakin binisbati ila baqiyati ardi Allah wa ila baqiyatu nas yajibu ala alulama hasaba taqatihim وعلى أولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقد والقدرة سما لكن kwa أو au kunasibiana au kuhusiana wale ambao sehemu ambazo zimebakia katika ardhi na kwa baki ya watu ni wajibu kwa wanachuoni kadri ya uwezo wao kiasi wanavyoweza wanachuoni wao na wale ambao ni watawala wasimamizi wa sehemu ulatu umur kadri ya uwezo wao wafikishe jambo hili na amri hii ya Allah kwa kila wanavyoweza kwa sababu hili kwao ni faradhu aini faradhu ya lazima kwao lakini lazima huu ni kadari ni kwa kiasi wanavyoweza wao kwa hiyo kwa wanachuoni dawa kwao kama alivyotaja ni faradhu aini kwa maelezo ya Sheikh rahimahullahu ta'ala katika miji wanachuoni si kama watu wengine wao inakuwa ni faradhu aini kuweza kuwafikishia watu na kuwatahadharisha watu na kuelekeza kadiri ambavyo wamejalia Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu zao na kwa yale ambayo wanayo bali kwa viongozi watawala wao katika miji yao dawa ni wajibu ni faradhu aini kwa sababu katika nchi au katika mkoa au katika sehemu fulani maasi ni mengi kwa hiyo kwa watawala wao kwao ni lazima kuondoa mambo mbalimbali munkarati maasi mbalimbali katika miji yao wao inakuwa ni faradhu ain kwa maelezo ya Sheikh rahimahullahu ta'ala na hii inaonyesha kwamba katika nchi ambazo zasimamia sheria za Allah hili jambo kwa yule ambaye akapewa majukumu katika mkoa au katika sehemu haangalii sehemu ya utawala wa kisiasa peke yake ataangalia na sehemu ya dini atasimamia vipi kwamba yeye anapopewa majukumu basi na atakuwa ni masuhulu juu ya yale ambayo yanafanyika yanayoenda tofauti na maelekezo ya Allah subhana wa ta'ala وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف فقد تكون دعوة فرض عين بنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص وسنة بنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام biamri wakafa anhum anasema rahimahullahu ta'ala kwa hiyo bihadha kwa hali hii au kwa hii nafahamika kwamba kuwa kwake da'wa ni faradhu ain au kuwa kwake ni faradhu kifaya hili ni jambo ambalo ni nasbi linatofautiana kutokana na hali linasibisha jambo hili kutokana na hali inavyokuwa katika sehemu hiyo anasema faqadi takunu da'watu faradhu kifaya ay faradhu aini binisba ila aqwami wa ila ashkhas wewe nakuwa mara nyingine da'wa ni faradhu eh, aini kunasibiana na watu na yani katika kaum na vile vile kwa watu watu fulani kwao daa inakuwa ni faradhu aini katika jamii fulani uliko waliko watu fulani inakuwa pale da'a kwao ni faradhu aini wa sunna binisba ila shakhas wa ila aqwan na vile vile inakuwa ni sunna dawa kwa watu na vile vile katika kaua wakati mwingine ni faradhu e, ni sunna liannahu wujida fi mahallihim inakuwa ni sunna kwa sababu gani kwa sababu imepatikana katika sehemu yao na katika mahala waliko wao na sehemu yao watu ambao wanasimama kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wakafa anhum na wakatosheleza kwao hiyo kama kuna watu wakapatikana sehemu wanasimamia dawa basi kuna watu wao itakuwa ni faradhu ain kama watakosekana akipatikana inakuwa ni faradhu kifaya au inakuwa ni sunna kama alivyotaja hapa sehemu inayofuata akasema hukumu da'watu ala ulati umur hukumu ya da'wa kwa wale ambao ni watawala wao inakuwaje dawa anasema amma binisbati ila ulatul umur waman lahum alqudrah alwasi' فعليهم من الواجب أكثر وعليهم أن يبلغوا دعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار anasema ama kwa nisba ya wale ambao ni watawala na wale ambao wanao wa uwezo mpana wanachuoni na mfano wake hawa faalaihim minal wajib akthar wao katika wajibu ni zaidi semea jambo hili kwao ni wajibu zaidi na juu yao wafikishe da'wa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadiri wanavyoweza katika majimbo au katika miji mbalimbali minal aqtar katika majimbo au katika sehemu mbalimbali hawatosheki hapo wao kunapokuwa kuna wanachuoni sehemu wao wao na kunahitajia katika miji mingine wao ni wasambaze dawa kadiri ya wanavyoweza kuifikisha dawa na kuwaita watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo linakuwa ni lazima kwao kufanya hivyo kutokana na kile ambacho amewapa Allah subhanahu wa ta'ala katika elimu na uwezo wa kufanya kazi hiyo jambo lingine ad-da'watu bilughati mukhtalfa kufikisha da'wa kwa lugha tofauti katika jambo la da'wa hapajafungwa lazima dai anapolingania alinganie watu kwa lugha ya Kiarabu peke yake au kwa lugha ya kizungu peke yake au kwa lugha ya watu wake peke yake hiyo inategemeana kwamba wale unaozungumza nao utazungumza lugha gani niwezekano ukazungumza na watu unachokizungumza hakoelewi wazungumza na watu hawajui kuzungumza Kiarabu walingania watu unaolingania hawajui lugha hata Kiswahili wewe utapambana uwafikishie kwa lugha inayohitaji ili wakuelewe na wafahamu ujumbe wa hicho unachokifikisha kwao baada ya kujua kwamba hii ni dawa kila mmoja afikishiwe kwa lugha ambayo anaiweza so unaweza ukazungumza sana mengi lakini hakuna aliyokuelewa hata mmoja ukatumia lugha ambayo si ya kaumu si ya watu hapo wasikuelewe ukazungumza lugha ya watu ambao hawafahamu unachokizungumza utakuwa haujapatia katika dawa yako ni hapa kasema dawa inakuwa kwa lugha tofauti utasoma aya kama ilivyo utaifasiri kwa lugha ya watu hao ambao tafsiri sahihi lakini kwa lisan alqaumi kwa ulimi watu hao wakuelewa ni makusudio na mradi wa hii Allah anatuambia kadha wa kadha hapa maneno haya mtume wa Allah anatuambia kadha wa kadha wewe usione kwamba kwa sababu kuna watu akiwa na lugha zaidi ya tatu wazungumza na watu huko waporini hata Kiswahili hawajui alafu wakizungumza Kiarabu Kiingereza wachomeka na Kifaransa kwamba waonekane kwamba wafanya dawa kumbe wafurahisha wajifurahisha mwenyewe kwa sababu watu wakuelewi wewe zungumza na kile wanachokifahamu watu nasema kwamba jambo hili ni jambo la kuita watu katika njia ya Allah kwa kila mmoja aweze kufanya kwa njia ambayo yawezekana hasbi bi turqi almumkinat wa bi lughati alhayyat allati yantiq biha an-nas fayajibu an yuballighu amru Allah tilka lughati hatta yasla dinullah إلى كل أحد بلغة التي يعرفها بلغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن ممكن وميسور وميسور بالطرق التي تقوم ببيانها طرق الإذاعية والتلافزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي tayassarat al-yawm asema rahimahullahu ta'ala da'wa ifanyike kiasi inavyowezekana kwa njia ambazo zinawezekana njia za kisheria njia ambayo mtafikisha haki kwa njia ambayo inawezekana tena njia ya kisheria awafikishie watu kile ambacho anawaeleza kwamba kiko kadha wa kadhaa kwa lugha inawezekana na akasema vile vile kwa lugha ya sehemu ambayo wanazungumza kwayo watu lugha ambayo utawafikishia watu sehemu fulani tumia lugha ambayo wanaiweza wao hauiwezi hauijui basi unakuwa na mkalimani ambaye atawafikishia kwa yale yazungumza inawezekana umefika kwa watu utafanya dawa na wakaa watu hao lugha uliokuwa nao hawafahamu wao lazima patikane ambaye atafikishia mwadilifu anachoweza kusema kile ambacho unakifahamu unakifikisha wewe ufanye hivyo kwa sababu inabidi au ni wajibu awafikishe watu awafikishie watu jambo la Allah na mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo lugha ambazo zipo katika sehemu anakofanya da'wa mpaka ifike dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mmoja na kwa kila lugha ambayo anaifahamu wafikishie watu kila mmoja kwa lugha ambayo anaifahamu kwamba hichi kilichozungumzwa maana yake ni kadha mradi wa hichi ni lugha anaifahamu kwamba hichi kinaitwa kadha na vile vile au inawezekana lughatul gharabia kwa lugha ya Kiarabu wa bighairia na zinginezo katika lugha zinginezo fa innal amra alana mumkina wa maisur kwamba jambo sasa linawezekana na nijepesi bi turqin kwa njia alati ambazo zitasimama kubainisha jambo hilo ni jambo lawezekana kuna siku niliwaambia unaweza ukazungumza shiriki kwa watu fulani wewe wazungumza shiriki lakini watu hao kuna baadhi ya mambo wanayafanya na itikadi kwamba sio shiriki na wewe ukawa uyafahamu mambo hayo utakuwa na watu wanasali lakini kuna baadhi ya mambo bado wanayafanya kwa sababu wao kwa mazingira yao hawajui kwamba ni shiriki wao wanachojua labda shiriki ni kitu fulani kuabudu masanamu mathala huyu ndio mshirikini uende kuwapiga ramli kwamba huyu ndio nani ndio mshirikini lakini kufanya jambo fulani mfano mtu akatambika akwambia sio shiriki hapa tunataka msaada wewe kwa haja ya kuweza kumbainishia kwamba ni shiriki kwa sababu hizi na hizi yeye anajua kwamba shiriki ni mbaya labda mtu kwa kafiri kwenda kupiga ramli mathalan ukayazungumza kwa lugha hiyo wewe kuna baadhi ya mambo yanafanywa na watu wakaendelea kusali lakini washirikini utakiwa bainisha kwamba jambo hili ni shiriki kwa sababu hii na hii na ulijue kwa msingi huu kwamba hii unachofanya hivi hiyo kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wewe unasema kwa lugha na vile vile kwa mazingira ya watu walio katika sehemu hiyo jambo sasa hivi anasema rahimahullahu ta'ala hakika jambo kwa sasa lawezekana na ni jepesi kwa njia ambazo tasimama mtu kuna kubainisha kwayo njia za redio nilivyozungumza jana vile vile njia za televisheni magazeti au viperushi e, au makala ukawaandikia watu makala mbalimbali kueleza itikadi ya ahlus sunna wal jamaa kwa lugha fulani watu hawajui lugha ya Kiarabu kaandikia makala e, kwa lugha ya Kiswahili mathalan wakasoma wakajua itikadi yao ukaandikia makala kwa lugha ya kizungu watu ambao wanahitajiwa hawajui lugha hiyo ya wanajua kizungu andikia makala hiyo wakasoma basi ala kuli hali ukafikisha dawa kwa njia kama hizo ukasambaza elimu kwa mfumo kama huo na zinginezo katika njia ambazo zawezekana kufanya da'wa wa ghairu dhalika min at-turuq allati tayassarat al-yawm walam tatayasara fi sabiq na njia zinginezo ambazo ni nyepesi kwa siku hizi ambazo hazikuwa nyepesi katika kipindi kilichopita kipindi cha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ni kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu kidogo hapakuwa na wasaili kama hizi leo watu na kompyuta eh, naandika wanachapa vitabu kilikuwa ni kigumu wewe sasa hivi anasema kama ni jambo jepesi kama annahu yajibu ala alkhutaba fil الاحتفالات وفي الجميع وفي غير ذلك في المجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم anasema kama ilivyo jambo hili kwamba ni wa annahu ya kwamba ni wajibu kwa wale wazungumzaji katika haflati mbalimbali na katika mikusanyiko mbalimbali na sehemu zinginezo kwamba dawa inakuwa inafikishwa kwa njia mbalimbali mikusanyiko kuna hafla mbalimbali za kisheria kuna walima au harusi mathalan eh, watu wamekusanyika kuna jambo wanafanya au kwenye ndoa ukafikisha daawa kaeleza watu yale ambayo yatakikana wamekusanyika katika aqiqa mathalan ukaweza kupata fursa ukafikisha daawa ukaeleza itikadi na yale ambayo yatakikana na ukataza yale ambayo hayafai na mikusanyiko mbalimbali haijafungwa tu lazima iwe msikitini kwa hiyo mnapokutana na jamaa zako kuna sehemu kakao ukafikisha dawa mko wawili mko watatu ukaeleza kwamba hichi mlichokiitikadi na mnachokifanya sicho itikadi ya ahlus sunna jamani hii hichi mnachokifanya ni shiriki hichi mnachokifanya kwamba ni maasiya kwa hiyo wafanye haya min mastata'u wawafikishe da'wa kadri wawezavyo katika amri na amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kueneza dini ya Allah kadiri ya uwezo wao na vile vile kadiri ya elimu yao ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wakasimamia jambo la da'wa na kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الحدامة وإل وإلى إلهاد وإنكار رب العباد وإنكار رسالات وإنكار الأخرى الآخرة وانتشار الدعوة نصرانية في الكثير من البلدان نجام jambo hili كل kule دعوة نميانزو يا دعوة أمبايو yao unapofanya da'wa uangalie kule kuenea da'wa ambazo na mianzo ya da'wa ambazo sio za sawa sawa da'wa ambazo zapingana na zaenda kinyume na dini ya Allah da'wa za wenye wenye kupinga na da'wa ambazo zachukia au zamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala na da'wa ambazo zachukia utume au mitume risala ambazo zaelekezwa na vile vile kutukia akhera da'wa na kuenea da'wa ya unasara na zinginezo katika da'wa katika miji hili sasa ni jambo ambalo linakuwa wakati huo ni faradhu eh, ni katika sababu za kufaradhishwa da'wa baada ya watu kutizama kuenea e, mianzo mibaya ya kuharibu da'wa na kuharibu na kule kupinga na kuyafanya yale ambayo yanamchukiza Mola wa waja ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kuchukia kupinga utume basi dawa ikawa sasa kwa sababu hizi inakuwa ni faradhi kufikisha dawa na kuenea unaswara kama katika miji na sehemu zinginezo wao watu wasimame katika miji mingi kufanya jambo hili wa ghairi dhalika min ad-da'awati al-mudhillalat na zinginezo katika dawa ambazo ndani yake kuna upotevu wewe kwa hali hii baada ya kuendelea kwenye da'wa ambazo si sahihi dawa ambazo zinaendana na kile alichokilingania Mtume sallallahu alaihi wasallam wasimame sasa watu kufanya dawa unaona unasara waenea kila kona mpaka katika nyumba za Uislamu mtoto kaenda shule kapata mwenzake eh wamesoma wote akarudi akaritadi na wazazi washtuki wakwambia amepata mwenzake amepata hakuna shida kuna shida kwa sababu anaingia kwenye nasara kwa sababu ya maslahi ya dunia yake na kule kuacha akhera yake na tuyashuhudia kwa hiyo maduati walinganiaji walimu wanachuoni wao ni faradhi kwa kufanya hivyo wakati huo kunapoona unaswara waenea sehemu watu waritadi dawa za kizushi zaenea za pamba moto haitakikani watu kunyamaza wewe hizi ni sababu ambazo tafanya watu wasimamie sasa dawa na kuwatoa watu huko waliko na kuwazuia na kuwakataza huko wanakoenda sio njia sahihi mambo mengi ambayo sasa hivi yanazushwa kila so, kila kona kuna mambo ambayo yanafanywa kila siku si katika yale ambayo alituachia miongozo kwayo mtume sallallahu alaihi wasallam bida za pambwa zaongezewa za, zatengenezewa mazingira kuonekana kwamba hizi ni bid'a ni, ni dini shiriki watu waridhika nayo wapapo mtu kwamba hii sio shiriki kwa sababu hii na hii wewe unatakikana watu wasimame kuweza kubatilisha hayo na kuweza kutangaza kile alichotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo baada ya kuenea katika jamii watu huweza kuacha njia ya Allah bid'a potevu kaenea unasara ukasambaa na mengineyo maasi yakawa katika jamii kullu dhalika yajibu ala ahli alilm bayan kwamba hayo yote hayo ni wajibu juu ya ahli alilm kuyabainisha kadri ya uwezo wao wasimame katika haya نظر أن هذا فإن دعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام سيما رحمه الله تعالى kuangalia هذه kwamba hakika da'wa walingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku hizi siku zile akizungumza maneno haya Sheikh rahimahullahu ta'ala anasema imekuwa da'wa ni faradhan ah, ni faradhi kwa wote kwa wote na ni wajibu juu ya wanachuoni na juu ya wale ambao ni kama viongozi ambao wanakuwa na dini ya Kiislamu kwa wakati huo jambo hili ni wajibu faradun alayhim ayuballighu din Allah hasbi taqati wal imkani bil kitaba wal khitaba wal khitab wal khitaba kwamba ni wajibu ni faradhi kwao kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kadiri wawezavyo na waifanye inavyowezekana kuandika na kwa kusema wabil idhaa na vile vile katika redio katika sehemu ambako zipo za Kiislamu ambazo waweza kuzungumza wakautangazia umma haya ambayo watakiwa kuyafanya chuoni wa bikulli wasila istata'u na kila njia ambayo wataweza kufanya hivyo wa alla yataqaasu an dhalika na wala wasizembee katika hilo wa alla yataqaasu an dhalik na wala wasizembee katika jambo hilo jambo la da'wa watu wasizembee hasa wale ambao wanaweza wanachuoni maduati wasizembee jambo hili hasa kunapokuwa kumenea maasi kaenea rafidha na mfano kama haya kama tulivyo katika miji yetu eh wenea rafidha kila kona ya kuingia mjini wewe watu wasimame kuzungumza jambo hili wala hatakikani kwamba watu kuzembea waenea unasara kwa nguvu watu wazungumze abainishe haki ni hii kwa usulubu na njia ambayo ni sahihi akasema rahimahullahu ta'ala wa ayatakilu ala zaidi wa amr wala wasiliegemeze jambo wakaliacha jambo kwa zaidi na amr kwamba maana yake kwamba jambo hili si la kina fulani ndio watakiwa waseme kina fulani atakiwa fulani azungumze siwapo akina fulani ukiona kwamba hali imekuwa mbaya basi si jambo la zaidu na Amru shaka tumia ibara hii kwamba jambo hili kwamba la fulani na fulani kila mtu kadri anavyoweza na yale ambayo anaweza kuyazuia ayazuie yale ambayo anaweza kuyamrisha ayamrishe hasa kaliwataja kwamba kipindi hichi fa innal hajata bal ad-daruratu massa liyawma ila ta'awan wal ishtirak anasema hakika haja bali ulazima dharura imegusa siku hizi kwamba watu kusaidiana na kushirikiana dharura ya nini dharuratu taawan fi sabili nashir da'wa njia ya kusaidiana katika kueneza da'wa anayeweza kuzungumza azungumze anayeweza kuandika aandike anayeweza kutoa mali yake atoe anayeweza kusimamia kujenga msikiti kwa ajili ya daa ifanyike kujenga madaris yafanye hiyo haja ipo ya watu kusaidiana kwa kila mtu kwa hali yake yule hana elimu anaweza akasimamia mwenye elimu akaandika vitabu akasimamia vikachapisha vikasembaza au makala afanye kazi hiyo anaweza kufika sehemu akaona kwamba hakuna kituo cha kufanya dawa akafanya kazi hiyo kwa mali yake huyo ni kipindi ishara sawa kama ni kipindi cha watu kusaidiana wenye elimu na wazungumzaji wakaweza kusaidiana kusema na kuandika wale wenye mali zao na wenye vipando vyao wakasaidiana huo ni jambo ambalo bali akasema ni lazima kufanyika hivyo kwa sababu ya mazingira ambayo Sheikh kipindi hiyo anasema kwamba kwa sababu haya ndiyo hapo na yameenea kwa hiyo haja ya kusaidiana katika haya ni kubwa bali watakatuf fi hadha al amr adhim akthar mimma kana qab. anasema kusaidiana kwa maana takatu kuwa bega kwa bega kwa maana kushirikiana katika jambo hili kuwa bega kwa bega lugha ya bega kwa bega kwa maana kushirikiana katika jambo hili muhimu jambo hili adhim haja ni kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa pale mwanzo kwa sababu gani mabaya shari zimeenea katika jamii dhalika lianna aada Allah qad takatafu wa ta'awanu bikulli wasila lisaddi an sabilillah watashkiki fi dini anasema rahimahullahu ta'ala watu wasaidiane kwa sababu maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wako bega kwa bega na kusaidiana kwa kila njia yani maadui wale watu wa batil watu ambao ni usat huwa wanasaidiana katika mambo yao bega kwa bega lengo ni nini kuweza kuzuia dini au njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuweza kutia e, tashwishi na mishkeli katika dini ya Allah watu wanasaidiana katika batil kwa hiyo haja ipo kwa watu wa haki kuweza kuwa bega kwa bega kuweza kusaidiana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ودعوه الناس الى ما يخرجهم من دين الله عز وجل hawa wanasaidiana katika kuzuia njia ya Allah na kutia tashkiki na vile vile katika dini, katika dini ya Allah na kuwalingania watu katika kuwatoa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala فوجب على أهل الإسلام أن يقابل هذا نشاط الملحد بالنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل المباحات وبجميع طرق طرق الممكنة وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله السيما رحمه الله تعالى kwa hali hiyo sasa watu wa batili watakapokuwa pamoja wakawa bega kwa bega kuweza kusaidiana katika batili na katika mambo ambayo ya kuwatoa watu katika itikadi yao na katika dini yao basi ni wajibu kwa waislamu uh, kuelekea kwa maana kukabiliana na watu katika jambo hili la upingaji wao wakabiliane kwa kueneza uislamu yani mazingira ambayo yameenea ya watu kuchangamka katika baadhi na upingaji basi na watu wakazana katika kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ambayo ni sahihi kwa kulingania Uislamu kwa kila sehemu na kwa kila mustawayati kwa kwa, kwa kila kiwango kila watu wajitahidi kwa zao na kila wasail na wasili zote ambazo zinawezekana almubahatu ambazo ni halali na kwa njia ambazo za kisheria wanazoweza kufanya hivyo watu wafanye hivyo na huu ni mlango wa hadha min babi adai na huu ni katika mlango wa kutekeleza ma aujaba Allah yale aliyowajibisha Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi juu ya waja wake min ad-da'wati ila sabilihi katika kulingania njia yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hili tulikuwa tunaangalia katika jambo la kwanza kubainisha hukumu ya dawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ambazo tumezisoma lakini pamoja na hivyo tukaeleza eh, machache katika haya ambayo ni mengi kuzungumza kuhusu na jambo hili la dawa jambo hili kama alivyotaja Sheikh rahimahullahu ta'ala ni jambo ambalo latakikana kila mtu kwa nafasi yake na kwa uwezo wake na kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia aweze kufanya da'wa na kuwaita watu kwa Allah kwa njia za halali na kwa yale ambayo ametulekeza na kutuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tutakomea hapo kwa leo insha Allah Allah kutafikisha kesho tutaendelea na risala hii tena ikiwezekana tutaisoma alfajiri takuwa ishe wasema kabla ya watu kuondoka na tukisoma hata kwa siku mara tatu mara mbili itakuwa imeisha kwa hiyo tukiamka salama alfajiri tutaanza fadlu da'watu ila Allah alfajiri baada ya sala tutasoma fadla za da'wa katika risala hii sawa hawa ni fajima kulala sababu watu baada ya sala takiwa sana wakalale na Sheikh na risala sita sita imechukua moja katika hizo sita kuna risala ya da'watu ila Allah wa khalaqu du'ati wajhi kuna risala da'watu ila Allah wa sulubiha al na risala ad-da'watu ila Allah wa atharuha fi mujtama' ad-da'watu ila Allah birifqi wal hikma wal maw'izati al-hasana alafu vile vile na risala maratibu da'watu ila Allah ila Allah ta'ala ala risala ya mwisho ya Sheikh rahimahullah ta'ala na risala inazungumzia hikmatu da'i wa adabil mad'u zote amezikusanya kwenye kitabu hichi rahimahullahu taala